U Davut vaktin başangeriye müjüldü ve u gelek habatevi henel ser zaman ser e, ser kelepurin kurdi. E, inşallah sohbeteki hoş dileğe çebi. Khayrati Davut. E, Nav khayri de ve. Hinki hem tabi din nasin. Ee, ez barim editörtiya azadiye valla şi te demekî kir ne waye belê min di salê nod û sisya da özgür gündemê dest pêkir yani tam bîst sal berîn ha ev mehbû tavên gez biçûk e, belavkar yani bi belavkariya özgür gündemê me dest pêkir e, qasî ev zêde devam nekir tam demi davî e, özgür gündemi bu. دکت کوردستانێ پێوێ دی ئەو مەسلێژی تەمێ قەتلکردنا ڕۆژنامەگەرا ئەو تشتێن کو تێزانین ئەمە دەرفەتا لە کوردستانی بیرۆیە ڕۆژنامێ وەکیری بمینن نەما و دەرفەتان بخەبتنجی نەما پێوێ منجی بەرە خدا ئیزمرێ نۆ دو هەفتا جاردنێ من ئازادیە وڵات بەجای دەست پێ کرد E, peşi e, vek nuneri İzmir'i az diye Allah'tan müdahs peki. Yani sali 2003'te İstanbul'u demek ki muhabiri kir, paşa editörü kir. Pakistan niye ki hem BCM gerinen de tiya geçti kir e, azadi alattı. Süreci Dicle Haber Ajansı ava bu ve derime se çar sala devam kir. Paşa se salci kuvara zende. Zende ji kedite hani ee, Naci hem Kürt tarihi o tirojiyeye tirojiyeye editör diye tirojici tehkiri bu. gele ki başı. Baktın yani tecrübe ki yani demek ki derece tecrübe ki baş e, teşhua jiyandine te, tecrübe ki baş sandığı e, yani mesela zende desvekin Zendi azadiye valla tu Zendi behtir tu kurmancı yani zamanı خود ته مجلی Yani çi چه تجربه کی چه و سر تهشت تیرو تیروجی جی شو خو بشا کردی تو علاقه دار دیبینه اوسا یعنی شو خو yani bilve xabata kurd adama özgür günden vak mı got tanımın belav kari gir. Be ve tev şu ez veşani kurdi de xabtim. Anha kürt tarihi de şu کاری من نه ادیتوریه یعنی از و کاری هم درد خن ادیتوری و نه مسعود خوجه الله زده کاری من اساس به کور تاریخی مینه علیه کیدا از دیسا به کارو باری کرمانجی را کردی را میجولم tabi yani pişti ev kasalem azadi vala u dijle haber ajansı diye da habertin yani fırsat ki bu yani cembejin demek ez rojname e, ve demek kot bum la enstitüye mi dest bir kar kir ber ku karê min jî rojnamegeri yan jî em bêje e, e, ev em bêjin kar ji bo min minasib dîtin min edîtoriya kuwara zendê kir heft yani me dema min da derket sê meha carkê dereng diket biqasî du sal tişkî bisa herhalde zêtir jî kir ee, e, elbette bu yani e, merov ki ev qas dem ki direş de ve tecrübe çizem zaman baştır hindi ve her visa Ali tabi zend kovarek ki ne tane mesela zaman zend kovarek teorik ya ben e, yek şey kovarek kovarek hoş akurda ya heji kovarek ya hejaya hem yani navaroka xoya devlemend ev mijarin teorik biraz dij pediviya kurda gelek bivê heye li gor baweriya min lê mixabin yani hem asimilasyona ku li ser me hatiye meşandin yani rewşa gelê me رینا ده او کوار به تیرا خو ناو خلکی بلاو ببن بین خواندن به گرسه کی دنگ دمینن نخوا مثلا هیجی yani شخوا هناك رخنانة دبين مثلا هناك جارة دبين çima Kürt tarihine hejmara davi destem diye. Hejmaren diye min gelek kendine. Vega mesela dedin yerim kitebeki ya Mehmet Emin Zeki Bek ve diyari kiriye. O hemilser kurda o kurdiye. Yani derhaki kurda diye o iyice zend mesele. Tu besa zend et ki zend xwaru kurdiye. O besa dirok ki ser zaman ser dirok yani kovar ki perhejaye. Gelo ev çmanayı frotun. Madem un kurdi tuhazın e keremkin maneveye yani gerek rahnevusa te yani Kürt tarihi çima Türkiye rast da Kurdi baştır bu ne olsa. E, Elbet yani, yani imkan heben e, diroka Kurda e, diroka Kurdistan'ı be Kurdi benivsandın ev ya heri başe gorba variyamen yani dev ev bek girinci iro iro ez bixwe nekarim vê bikim yani ev ambition bêjin Ekip eki sağlam belki Mesela ne ekip yani yani ekip hmm. ez bawer dikim yani iru e, bengeha aburi hebe u xwandewanên wê hebin vê ew ekip jî derkeve yani kuwarekê ku em bêje sê hezar bê xandin e, dikare nav xwe da em bêjin sî nivîskarî jî sî lêkolînerê jî derxe yani çünkü bi heve girê dayîne mesela ekibê e frotane yani aboriye em bêje îro e, Kürt tarihî maliyetekê veya جدی هەیە مالیەتێک گران هەیە لێ خۆ بخۆ خۆ فینانسە دکە مەخابن یانێ ناو کوردادا ئەو هشمەندیە ئەم بێژە بڕێکلامێ یانجی باوەیەکی خودی دەرکەتنێ تشتێوها سەر پیا بگرن یعنی نەتەنی بۆ کرداری ئەم بێژن هێ وێشانێکە کووردا یا ڕێکلامێکە ئابووری ئاباش بگرن نینە یان تەلەویزیۆنجی دناو دە. کم کم بلکی لب لب مروف تلویزیون لی راستی لی وسا او ککینینه tabi yani sedeme vej hene hani mahabın hani embejin e, karsazı kurd he dıtırsın belki li gori mafdar binci çünkü e, esas mesele de çe dema de salatları ki tenebej khud be khudi edema tu bu khazi de şert u merceğin e, ملتێکی بندەست دە پیاسەیەکی دە هەبی وەک کارساز ئەمبێژن وەک متاهیت وەک نزانم فابریقاتۆر نزاچێ مجبور خۆ کاموفلەتکی ئاژی خۆ tiştê wiha dûr digirî herîkêm tiştê li ber çawa çimkî reklam tişke li ber çawa yek reklamek bidete ev tê dîtin di vî rûpelê de xwe eşkerkirine jî xwe mafdar min jî îro li gorî baweriya min divê ev hêdî hêdî êdî bê şikandin Yani elbette salih peşte çıkıyor ne mümkün bu. Yani emdizanın e, dema özgür gündemi de mesela savaş buldan bence can tufan e, tezanin uçkaz hangi karsazı kurd jihela jiteme ve hatı katil kirim falan e, ev tişki ne hesane yani herkes ne kare bir riski evde beş çağı holle iro ev imkan heye le makabın he imciber ku imkan ki hanine tene dimine çi dimine frotan yani tirajik dve hebe بگجه آستکه کو او کوار او وشان لسر پیا ki وشانه که tarihi be teni, به تنی خروق برمانجی نممکنه ویگاوی یعنی بو من نممکنه لی ام بیجن یکی درابه سپانسور هبه فلان çizan belki mümkün be. Çünkü ev kovar az rast bejim. Çar hec baş ne efrotta ne az nıkarım darxım yani. <laughs> Tedavi az bir imkanı xo. Ne bir şekil nu jimerif dibine yani ne bir şekil nu ser kurmancı müjüldübün ser yani onun bir şekilde olsa kurdavar jite ez bağırım peşiroji gerekçevi evet tahmin tahminamın ama e, çıkas benge hava tijeye gelo yani artık liyem denerin üniversiteye dedi beş kurdi civer ku kıymetli be hinki behtir bala insan al sert kurdi yani giringi dedin bala kho dedin yani çavad bini ana arav çavaya mesela iro belki alakalı bir mesele değil ama e, kurtası merak ettim çünkü gelek tevliye yani yani e, avaki siyasici revşa kurda pırt tevliye yani anatın neri e, Erdoğan'a ve heri Ahmet'i Barzan'a ve u şivan perverçi alakalı hebe emnizanın nizanın müzisyeni meye em kadir cidden ama e, ki usta tevliye ve eseri insana cipir tevliye ve herkes bir şekilde haber edildi هنك عاجزي هنا هنك او كان هنك هنك بندواري هي هیویداری هي يعني قالوا تدبي çünkü ev rastlara e, zaman o siyaset edi hevdu ve giredayı maye çünkü kurt e, statükü desnekhin e, nikarin zamanı kop parezin u hint işte bekhin garantiye de manavaya yani tüçit çavadı beni hatına şivan Yani Jiber- az, e, gelek te kalkarım merak tıkıncıyım. Az şey merak tıkım şut fikirse. Mesela nevşenu e, elbette nevşeki nu heye. Neten nevşeki nu jxoj em beje dama ravşane ver ve visa evke kurdi çebiye ve davi em gelik navin nu dibinen denvisin. E, ev tevi mani muhaqa khandavani nu jihane. Li brasti pir küçüke. Yani hejmareke çava yani beji em beji kitabeke kurdi ya heri baş em beji salekê de em beji romana herî baş hezar hep. ev ev reqemeke biçûke yani mirov e, çima biçûke yani mirov nüfusa kurda em bêjim meznaya tevgera kurda hami yani ne tene basa behsa partiyek em derdoreke dikim lê tedî ji cemaeta bigre heya em bêjin e, derdorê di mirov gava lê dinêre ev esasen hani kurdî yani hişmendiya ji bo zimanê kurdî bi rastî mixabin ku qelse yani dikarî piçek de xurtirbiya e mesela li gor hassasiyete gel belki jî newsa hassasiyete elbette, ama elbette e, yani nav gel bi xweda jî keme mixabin lê tabi ev dim ev mesele jî hin ki yani e, çanda xandinê ve jî girêdayî yani ev millet به هزار کتاب به ترکی ناخوینه که ام گلی بکن کردی جی ناخوینه یعنی اب راستی جی هگر یعنی هند تشت ناو هر دانه گرک مروف زیده رشبین جی نبه چونکی یعنی belki bir demek lazım be, pivajoyek lazım be. Le iro duya baştır bir. Evji em helbette bu gel ne karın çıkı beci. Le mesela ama hort en me hort e kurda en ha ez gelek anastıkım. E, brasti yani hişmendiya e, زمان کلتور او کردواری ام بیجم سا قلسه یعنی از بخو بینا بال گلک کسا جد بینن یعنی مروف نکاره وانا ام بیجن وکی انسان سرسار نزا چجی بنرخینه یعنی بدلا مزن ده ده کوه گرتی گهه یعنی تشتی کد که از جسارت ناکم چند متر نزیوه ببم لی اما لگور وی تشتاد که مزنایا وی تشتاد که دمت هن تکیلیا وی کردی کردواری کلا پور چند ادبیات نزد چی دنری قلسه مخابن یعنی ورده belki kemasi siyaset o Kürt hene, kemasi Revşenbira hene, kemasi Meteva hene. Yani mm, em bejin demek ki nüskareki mey baş derneket ye Kürdi ne daya haskirin. Yani mesela belki jimera me ra yani e, yani me jî berhemek baş nedaye nedaye hez kirin be, be her yani tiştekî komplike ev دوی هر کس yani em hemû belki ser xwe ser vê bêşînin ku vê yekê bişkin ev mesela e, hatina yani em bêj alûziya atmosfera siyasî falan e, ev nav kurda da tüm yani bir, bir si salî dawî saye normal ji aliyekî yani çünkü e, milletekî ji bo azadiya xwe şerek dimeşîne tüm mixabin kuştin heye mirin heye em bêjin îro li bakur tişnîne lê em bêjin li rojava e, mixabin yani insan ve deri canê xwe ji dest didin ê atmosferik baha da her tiştê ku bibe jî pêre nîqaşê mezin dibin mesela hatina برز بارزانی از بخو yani ev meseleki siyasi ev men xandin ji siyaset medar rabin her wali de em ne mecburum یک شی یعنی پیش تمرو بلکی او خاص به پیش دارازی نه بلا به کاوی چه ببیجه و چه بکه جبو چتی بلکی تشتکی خوش گو هرکس جی ممنون جی ما انسان به که بسکنن لی گهداری بکه پیش درخنت که لگور باوری هم وردد و هلوست او به یک جبر که آک پارتی گازی برز بارزانید که کرد نمجبور هر وی پیشوازی بکن یعنی از بخال دیار بکرم انا چی پیشوازی نکم میوانی اک پارتیه سر جامعه هاتیه سر سراتیه از مالا خود تماشا بکم ایک چونکی خود یه ما یعنی من او گازی نکریه لی ام بیجن جبو نوروزی جبه خوانده بون شکوه نسه بری یعنی او ترجیح هاویه ایدی نه لازم مروف لدجی داری به تو اوای هاتیه سر جوا هاتیه سر سرا ev terciha wî ye îdî ne lazım em mirov li dij jî derê bi to away hatiye ser çawa hatiye ser sera lê mesela şivan birastî meselekî dine yani ez zû de min ser şivan carekî nivîsek nivîsî hêjî di diyarnamê de heye yani şivan wek huner وەک هنەرمەند ناوێکی پرمەزنە حەقی وی ناویژی دایە ینی شوان حقیقەتەن نەچکی بچووکە هەنەراوی ئیرۆ لە ئالبیمی یەکەون وەگەرەتە هەیە وەک قەیرینێکێ نە نەڤ جیواکە کوردادە شوان ناوێکی دنە باندۆر دای جیواکێ شوانێ ئەو قاس مەزن yani şivan esasen bi wî bi wê kirina xwe bi wê afrîneriya xwe derketiye ser hemû partiya dilê her kurdekî çar parçe Kurdistanê de ciyekî wî pir taybet heye hezkirina her kurdekî bo wî he çimkî me gelek kajme cara peşi kurdi vek stranek yani bavek kalite bavek müzikal me jwi guhdari kir yani me denge vi guhdari kir belki besadan jme besayawi em e, me kurdi has kir li ev kese ku hünereke vaha mezin kiriye ev kese xudiye van berheme vaha mezine tedbini tüm bir siyasete kere yani bir derdore kere polemik ede yani bir kere de destine yani nikare wê mesafê bigire wekî wekî siyasetmedarekî tev digere li gor yani siyasetmedar ez wiha dibêjim te dî em dizane kar li Türkiye em zêde li kurdistan siyasetmedar ça tev digerin siyasetmedar sibe tiştek dibêje te hev dî êvarek tiştek got yani sibe wisa hew rehne dikin merov ditirse dedi dî çün deste. destê hev derket pêş kamera kenyancî lê هنرمندك نكاره وهاك تزاني رومتا هنرمند بي بيش كاندن ناف جواك يجي قيمتاي نامينه تشكي اجا مثلا هاتنا آمده من دخواست كو شوان شوان زود دخوازه وره مافي ويه البته ولاتي ويه دوي وره سر چوا سر سر لي هاتنك وها از نل بنده چونکی او هوزانی لبال من هوزانی بندست آیه هوزانی سیوی آیه هوزانی کتی آیه هوزانی بلنگاز آیه ez bama yani ez bona ez batma bla deh belengaz yani seviye Kurdistan'ı ez peşvazi bikrama min ne lazım ku Bay Demir min ne lazım Tayyip Erdoğan min ne lazım nize yekî min peşvazi bik ez batma ev deh ev bist seviyen Kurdistan. Çünkü denge vaye. Ne olsa şey- denge şey bendestaya, karkera karkeraya. Şu an bir muhalif, muhalif nasnameye koyan muhalif. Şu an yani iro باشه هات سر چاوی سر سر وی وی جی تایپ اردوان را چه سترانی چاوا بیجه و ببه مزه یعنی تزانی دیش بچی وی که ام بیجن تدی چی بارکی یعنی جی تدی چی اوی که اصال بر انسان ام بیجن بیرا کیف نزا چه لگوی خودن ام بیجن سترانی که ای شهید شهید فلان ای چی یعنی چه علاقه و هبدو تشکی وصالتی یعنی تی تی وری سر ورتی یعنی چه لوما hani e, به من خوش نایه e, tiştek bi İbrahim Tatlıses'e düet. Yani ev kat kat burası. Şu hevleri cehdu diti bun medid hem best tamam yani merif kare mesafe ki etado e, digo stranemi diziti ze mahkeme ve kim pişirmek o kutu tişti. Hevleri tişki bu jber ko ev mala şuan bu. Merif kare ingi fem ki. Ama ev hatiye pişti 3 sali te ço ev kasnav ki mezin zıvır. Suyu heft suyu 8 sal ez var. Hati deveri İbrahim Tatlıses'e düet biki. Ve bu çe جاردو گریه صفر یعنی ته غبینته او براستی مرو جوی عاجز به او ez bana meni hatinek sade ez bu hatam bula deh belengazda deh seviyor deh ketiyat peşvazi kirama ev hecayı belki bir hazara kesi armancı siyasi unuza çi falan jüve hecattır bu berdelemen ez ve sadece mebesa şiban perverkir u Ahmet vega paytaxta Kurdistan ciki girinci digri هەواڵێک سترانێک ژمە خستیە سترانە من ناوێ خۆ کۆلا لە بەرجین دیار بکرد دیژ لە بەدرخان ژمە ئەنتالیا تخوینێ ژمە ستران خستیە ئەمێ گودار بکەن دیسە ئەمێ سۆحبەتە خۆ بەردەوام بکەن و ستران ji bila strana Amedê be li cîhanê gudarî dikim don dike Gübürcin Diyarbakır Rafaku sitri Li azman az duha Münnafi kula Gübürcin Diyarbakır Rafaku sitri Oh. بله دی ساعتن سر صحبت خوا از پیشید خوازم جبه گوداروان از بیجم از از داوود mesele kime ha bu ve kava Davut te biram ev mesele te biram roje kes şu enstitüye e, ser İsmail Abule Ciziri mgo kes xabatek na na meşine yani esatum enstitüye mecbu gili gazine xo bikim ez bejim çima kes tiştek nanisini spora ki usa zaniyare ki mazın li rojulata navinde yani ciki giring digiri u gelek e, ambeji robot bengah robot u saat gelek işte ab hoditi mucudeki pırmazını dahinereke mazını e, kes kabateki nameşini ez hatım Cem Davut bece Davutci e, bilgisayarı gok tamam keki emek kapenş dakika emek vega me benerin ser derek yudemi tiştim bekin bece bilgisayarı vekir yani ev zirek buna yıkatış bir amnati ama 5 dakika medit kitaba aboliz jî peydekir û melenê em nikarin daxin îcego ez ê rûpel rûpel kopya ê kopî bikim çend sed rûpel be ez ama yek bi yek sabrekî mezin wana gişt bicî kir e, yani bak klasörekî çêkir gokekî ew jî ji te re ye û ji min re wek diyarî jî <laughs> xiste flaşê de gelekî kêfa mat bû îce yani Davut Betir Tuğsa tebiramın e, kabateti kurmancıcı yani anacıtu hatta diyarname de o te gerek çiğnende jikiri azadi valatta te çirokin kurdini pisandine yani me besa Kürt tarihi kir ama kabateti ne teni Kürt tarihi anacıt vaşankhane ki nu ve kiriye peyvend e, bak niviskarın Halim Yusuf Hasan Mete ve transfer standiye o gerek niviskarın heyecan و دەست پێ کرد دەست پێکی پڕ خۆشی بوو ئەژی پێکێ خۆش بووم چینکی ڤالایکە مەزن وسا مژ دیت شی بەرکو herkes bir aliki ve hatiye gireden o başanhaneci bir şekli e, tevdigerin başanhane ki ortada e, be ali yani fraksiyonun siyasete ve ne giredayı me gerek idi via ez bebinim o yani hevi ki usa şeker ez bağırım hevi ki usa kuyanit ki belki tecrübe kiriye yani, az خوازم بیجم ta چیروک نویسندیه diye, ta gele جور cürbe جور کرد یعنی دیارنامه مثل شست مقاله تهنه دیارنامه de jî gelek nivîsê tene bêhtir heta tu wisa tê nasîn bêhtir de ta nivîsê te dixwendin welê te Az dikirin ez dixwazim bêjim çima yani ewqas e, xebatên cihê ta Чи гринги дит куте уса, хабате ки уса кир? Бәле. Yani brasti anın e, her tiştek hene ki belki min vek vazife serxozani yani je je zaruriyeteki yani je mecburiyeteki ne ee, mi go yani dediğime dema nodu sen bejim dest bekir özgür gündemeci olsa ne kumun tişteki dizani ya ee, بایک را بو یعنی ام بیج باهوزک را بو لکردستانی هر تشت دا برخو ام جی ناو ده هر اکیم از بو خو بیجم وسا یک پلین پایزی او مهو دیت یعنی ام لجیه کینه ده هر دچو جیه کیجی تشتن هبو دویا هنک بکن لجبر کو بلکی ای بکن و هنگه نبون مروف خو مجبور هستکر بکن یعنی بو کو والا هیه که da, dagre. Ejinha dema ku yani em bêj ez li arşîva azadiya welat vedigerim dinêrim min çi mijarê cûr bi cûr nivîsîne yani min se ombudsmaniye nivîsiye nizanim ser girtîgeha nizanim ser çi ku her yek esasen pisporiyekî divê lê ew tişt em bêje hingê di rojevê rojeva civakê de bûn ام بجن ام ادیتور بون دویا و روزنامه داش او تشت بخوین مثلا ام وکی حوالی دیجیتال وسا ادما من از بجم هر ما ما خو مجبور دیدید کو تشتکی ام بنویسن مثلا ام بجن دیار نامه خو دمین نيزه يعني ويدا ما كان بيجي هنتشت خم بخو يعني وقت ترجيح وقت نقاش من حول ده از تشتنا بكم كو بكيري تشتي كيجي يعني ام بيجن قاليتي كي بدن يسا كردي يعني نقا بس دما نقاش كي هنك براستي كير هاتن جي يعني ام بيجن نويسي من ودا نويسي كم زده هاتن نقاش كرن از دزانم حتى يك بو بو سدم کو ام بیج جامره کی سرو کی سازیه کی لامد استفا کر yani ام بیجن پرتوکه کی تیجه bu ne olsa o ya ceger queen وک آماده کاری اری کتاب مثلا جگر خوین آماده کر جیان برهم و تکوشینا جگر خوین ببیناوی او جی ده ست سالیا سیدا جگر خوین ده سال 2013 از هنگی نو بنو اینترنت بلاودو مالپرک بناو روجر نقطه کم هبو مش تاخیب من کر آماده دکر از ادیتور وی بوم به تنش خود تنی بوم و چند نویسکاری هجا هبون قنجک دنویسانده نوچه ویجی خود نوچه تلویزیونی بون هر روز بولتن ایوار دشانده ما ما لگوری زمان مالپر لید که روژه براستیش خوش بو یعنی روژه سی چل نوچه دکت بیسی نوچه راحت دکت سر ایرو مالپر که وسا نینه یعنی یعنی سی چل نوچه بخورو کردی و هر وسا پنج شش نویسکار هر هفته هر روز دنویساندن ایجا اوه ساله من پیشی نویس یعنی من جو نویس کارا سر ست سالیا سیده اجگر خود نویس خواستم پاشه رایه داره که وشان خانه آرامه یعنی ما یه دمه ما هفدید خواست ام بک بک پروژه که بو ست سالیا سیدا و دیاریه که یعنی کتابه که آماده بکن بشه ما ملگور خواهم بجه اف که بجه انسان هجا مقاله خواستم براستی جامعه را کدان شاندن لی باشه ام بجه ایکو خواست لی خودی ده نکتا آخری وقت کتاب Çap bu hatı servek demir çirokek balkeş e, heji e, Gerek tu çirokek ben mesini şaz ben Brasti nusa Belki te zuda çirok jine nisan diye Vak men Men zuda çirok ne nisan Ev çirok men nisan necibsa Tev esası serpi rast bun Yani e, edici yani de mesela هم بو من هما یک دربه ده نویسی مشاند و پیشبازیا چروک آه حسین چلوی مثلا خلط دی ام تی hayata kurda rastlayıcı olsa yani وسا لما خابن جوه کو کرد نانویسن یعنی گلک تشتین تراژیک گلک یعنی تشتی کو دوی انسان yani evke kitlede çelbe yani bu xod bu ki edebiyat kitlede çelbe jwe na newsan tev o ek jibir de ben diçin anji ica amın hnek wasa yani ma Portugal seyde ejger hum paşi min u cemil oz me bina du zumani me kitabe kamada ki niqaşi der haqi du zumani de dem ki biriya diyanami me ev mijar da niqaş keni bras niqaş ke xoş bu nizi سی بلکه زیادت مقاله هاتم و شان فلان ما گو بلا تدی مال پر دمدمینه ایرو هيا سبنینه دیجیتاله bu da berhev ve چه ما کر ما گو بلا بمینه arşiv و کی دیجی دیرو کرم Bu- bu- yani projenin e, jibo peşeroji yani ne olsa Pe- jibo peşeroji on projenin amadet kinez barım e, elbette Ve- yani elbette desteği yani o da. işte e, ve fikir hani براستی هی بسات تشتکی ev nine şu e هی از دکم yani Z- işte z- kare pratik aliye ki من تو زاین به کوارا تیروجه را میجون aliye ki من ji Kürt tarihi hezkir az wisa bêjim Kürt tarihi Az- az rastlayıcı dedim- bir kaliteyci ve ve bidim Ç- Çapayı, Bergavi, geleki Fazla- merv ev kuvar Ha. biji براستی yani gavam mı değil şu gelek ki famat bak NTV tarih şey taybettir jici ati çapkır mervi ki hoş be nitinavi dayı, mervi şad diki hundureveji yani hundureveji ne balay o gerek e, kesin dekulerin baş e, gerek ki e, Kürtari tişkidin nişani meda le Kürdistan'ı ile Türkiye ile Avrupa'yı çıkas em nawe nave jir hene çıkas habat xaş kirin le jiber ku ciyek hotte ifade bekin ne ditine ne buye bu teşvik edildi ki bana. Ji gelek gesa neviye ev xebat tev arşivên wan ê şexsî de mane Li em bêjin îro bisaya wê kuwarê em dibînin ku e, mijarê çiqa balkêş hatine nivîsandin çiqa sxortê me li Avrupa'ya Türkiye doktora kirine, tez kirine Kürt tarihi ve hele de başa. Yani e, van tişte kutte nivisan ne hem aliyek ve bo diroke bimine e, hem ci iro be, be seda insan یعنی تراژیک بیا باشه انسان جه سود وردگیرن دخوینن و بپر بحث کردن تی خوانده او او جوش و هیجانه که دمن یعنی راستی az از فرق yani? یعنی گله کوور هنه مثلا کرمانجی هنه yani. Li لی کürtleri bir şekilde giden mallat nezikti. Ben ziyade benim hoşuma çıktı. Ciberku e, emzanın ciberku ya netevi navcivaka kurda deniye gerek tişteyin usta sakat emdi binin navcivaka khode. Nav siyaset medarı khode, önermendi khode. Çünkü ki ki بنگهین ایدیناتی ساز کردن کماسی به کم دکشینن جبر کو خو امره بنابن mesele ki bu sahiye ortada. Mesela İro tiştek enteresan bu. Telefona bir mesaj ekat. Propaganda AKP etkiye belediye aday adayı. Medeli xoda got <laughs> mugakelu. Az karım gez İslami şikayet kim na? Yani az bir kimci çiler kere titişler ne kere. İro havale kimci go hatına e, Şivanu Barzani mesele, ve meselede go Brahim'in nuzevci bu. Veca belediye e, yani gayni belediye AKP il teşkilatı eku nuzevcine gişkara mesaj avetiye. Gotiye varın e, nikah hava belaş usar da jemet işin bedin mi? Ciboku varın ve de eme zavaca kici çekin. Vaka ku mevani avkas insanji algiri vaya uvanat zevcinin. Veca bravici usta seri tevliye ya, hani belaş zevcinin usar da jeperedin. Birayı, birayı, birayı koy geriye ya. Havale mi Mustafa il-Nabi öcüd yani abciyaz işte ki bizim yani rumet atar radıgı rağına göre yani mesele evvel kutiye tamam abi tamam li ez yürü em em öyle nabine kodum sohbet kirim o mesaj atiye tuş basa vekit ki yani avkas eşkere em bendestin avkas eşkere yani em bejin dagır kırna vallahi teme kuyanit ki vega basa evketkin Beni e, beni tengavi av beni avê metro çekirne nizam çekirne lê alekî merv berê xwe di Kurdistanê dîwar çêdikin. Yani yani ev tê mana çi gelo ev dîwar ez ê bikim zindan ji were ez ê bikim cehenneme mesaja vê ki yan e, meriv çawa te bigerê ji xwe dijmin ew qas pir alî û pir سەرکووردا دریزێ لە کورد چ قاسی ساغڵم بنگاخوا تیشتکن ئەم مژارێکە پر گرینگە و گەرەك vêyekê em bipirsin belediyên xwe de panelina çekin tiştîn çêkin ama ez nizanim inşallah çêbêjî yani em ketine heyecana seçimê de yani welê atmosferekî wisa çêdikinê alîkî ve ez bêm dagirkirina kurdistan belki noktaya davî digiye noktaya davî çünkü çiya ya dijî kalekol qol mesela wek keleha çêdikin wek یعنی به حسانیت نکاری وانه اب کی داغر کردن که ادی حد خود در باس کریه یعنی راستیجی هیوی که مزن دیده کرد تاری خواتین اوسا بنگهین جبر چی چونکی هشمندی که نتوی چید به نوجیبا کا کرده ده گنجا ده از ویاد بینم اکو کرد تاری تخوینن گره که جدا چونکی از پوشی دفروشم یعنی از پوشی وک بایی yani şahmaranede ez peşniyertkim. Yani gellon merib ledineri mesela tu tesiri ki baş dili mesela mebesa babe mikir e, mgo gazeteyin Türkiye'de bir şekli beskirne falan bevan tagor nivise ki makale ki baş bir hazır kine me akbakin cibidin teşvik işti ki yani afkas deme serdemi tiştekine hazır nekir çünkü azebidim kiydi gelo medyayı aligir yanji emeji e, girtine vatışları yani merib beji gayni siyaset ezet işte ki peşin yer bakayım deri dadi yani te dadan yani mervini kare kadeki şkora veki kadeki çandu hüner u zamanu dirok yani habatin te kesin vakti az bavarım bu kurda pır pır giringin u irun neye zanin ji sıba ve be zanin az bir takas zanim İyice mi navbere ki emi sırana bedin havale kimin e, sinem dersimiye e, jibo ve emi sırana ki e, sinemi em ê vekin û dîsa em ê sohbetekê kin û em ê dawî bikin program jî Kerem ki. Sinemi sinemi ستار ربي عالمي خالقي عالمي عاقل فمي دلكتمي الكتمي الكتمي لإبارة شرشمي إبارة سيشمي دورا كل درد الخم هوا رخد سينمي دينك أفندية دينك أفندية بكين راسي قرسية بك راسي قرسية كتابي خذ دية سري كي خشا كيري وندق داقية خش ترسي بوهرمية که به جزرابی geç meşi به آبی geç که meşi به آبی صفاری به قرآنی غین تکسکنا به هوا را خودی سینم هوا را خودی سینم هوا را خودی سینم ضرنا سكنا طراني دربا منا طراني دربا منا يكا وكاتتنا ورق دي سينمي سينمي سينمي ستار ربي عالمي خالطي عالمي آخر فمي بالكتمي بالكتمي بالكتمي لأي غرا شرشمي أي غرا سي شمي درا كيلو دردو خمي هوا رقدي سينمي تنظمش خبر داني ديك هات جهيواني ديك هات جهيواني حيواني قلت مالها فستاني قلت مالها فستاني دردي دلي نزاني دردي دلي نزاني وي فلان كتشاب بيفاني هوا راح ودي سينا vetin. Bername hediye ditkade. Em besa peywende jinki bikin. Çünkü ez giringiye ki mazı dedim. Kalite ki baş ya. Vaşankhane ki bir hoş. Eee kitabın bir kalite çaptı ki. Eee projenin inşallah ne mamusa desteği da çe hene tuşut fikri çünkü hinek lekolin hinek roman çirok hinek hene çapava duduaya بله hinek jin nune بله براستی هم مثلا یعنی چاپ دنیا او بر همه کمه چاپ کردن به طبیعت حل مسوز yani 20 ama be bi- e, ya yekemez var 20 sal beri hatı bu çap kine evi piyasaya da nema bu E, em dizanin ku tegavad gun nöf şeki nu te e, em nöf şenu mavi wan kitaba ne khune lo هر وسا تدی کتابا برز رمضان آلان کوی اوجی یک جه خودی وشان خانه پیونده یک جه ارتاقی ویه تزاویه لیسانسا بلنده لسر folklor, tekilya folkloru romanı e, hat hatiye nüvisandın. E, ev yekşiya cuma çiçek bitabeti ev nüvi seviye leser mesela politikan zaman مثلا دو زمانی کو مقاله وی بو بو سدم اف کتابه مجه درکت وی گو اف کتاب درکت البته یعنی پلان و پروژه مهنه لی جبر کو بهتر هنه کارا ورگر لازمه یعنی ج زمان دن بو کردی به بین ورگراندنی بر چک دم لازمه هنه ج فارسی هنه هم کار ببیجن ج انگلیزی یعنی بهتر ام حول تز او دکترا که لسر ادبیات کردی لسر به هر آوای تکلاری کردن ل اروپای لزنگه اروپای یعنی امریکای چیزم ل ترکیه لزنگه خو هن هن بهن زده دبن کتاب اوه که کتاب چاپ وشن خانه پیوند yani çend kurta agahi alı serbeycim e, ve şenhanek pır ortağı e, benç 5 5 حوال ما ناو خدا اواکر جس جوان 5 کس سه کس اکادمیسینن بهتر هوستای وی کارینه هیلان بج تئوریک ده ev bu me avantaj ekedi hemen demede e, yani Ramazan alan yekşi hem dizanen rehne giri heri baş e, bendname khandu zaf khoşi hem akhoya bendname tezani berhama nuji az emin khandavan veji hazbekin her usa Em naveji bejin, bile xundvan zanı be e, kitaba e, okey folklor roman. Folklor roman bu. E, disa havali me diji yani به همان آوای زیرکن او بوم آوانتاژه که امی حول بده هنک متنین که دوی ملت کی بندست بخوینه یعنی آنها هر خانه کرد البته لگوری خو وشانه که که هموج هیجانه از وی بیجم یعنی جاره که کدا توا دوی مسئله ده ایرو اگر ام وی کردی باش دکار بن با من فلان کدا سر مهه چون من بر همه وان خاندیه هر یک تشتکی که لی کرد ملت کن او قص خانه ام زانن دکاره هی او قص دیجی هبه هر خانه بخوره خواندوانی نوجی تینه او دبه دولمندی اکشی دبه رنگینی اکشی پیوند جی ام yani hem sarledinlerin işte derdime bir çeki hem havl bide ku metnin dve ku millete ki bindest bukhuyna çibin çünkü ve hele de mesela kemasiyek he yani iru em betir لسر ترکیره هم خو پرورده دکن یان دخوینن همو خاندنی خو لسر زمان ترکیره هم دکن li Türkiye her tişta e, tiştin kuj bu me lazım e, navergerinin Türkiye çi civan ra lazım önce li gorku hin dara teşift kin çi civan ra lazım be vedik yani dibinen bejin e, penc berhemi nüvis kareki navdan bej vergeran ne duhab verne geran tu dema wa duhaba dineri bin der hak kolonyalizm ede nizan der hak tiştekî de birîna Kurda ye yan dê Kurdek wê bixwîne Kurdiye Sûdê e, bigire wan e, werne gerandiye çün pirsgirêkek wanî wisanîne em ê hewl bidin hin hinek tiştekî wiha bikin eger em bikarbin e, yani iru mesela wêjeya Kurdî mirov bikarbe rêyeke rexneyê belkî weke yan jî çimkî mesela par deh romanê Kurdî derketine em bêjin ji wan hema bêje yani چند درکت انزم براستی لین همان نیزی ده هبا ناوی وانا باویک لهنگی بیانی yani Martini Berhtava Nazar. Eri, navi var. Tut ledini. Yani navi navi navi dinamle. Mesela popüler bu ne ki usta ya rast. Problem ni ne? Problem ni ne? Yani yani gorba ya mı dörde problem ki he. e baş evi ev rahne ev çava bekirin yani em kişi metna bakının ku em bu kadar başlı mesele Em şirove bikin ve mesele. Kemasiya dur de bibinin böyle yani peven henek ve işte gibi sabı ki gelek işte dem bir elbette yani ve ve ve şahane de berhem edebici parbın hem berhem hem bir telif roman çirok hene yani işte esme de hene لی بچک دم مرا لازم لی دم آن چند روز پیشی هم هم کار بیش محمی ام هم بر هم سیدای دیریش çap. Seyda'yı Triyeş. Ha, ev- ev- Hatırın çap kirin hatana. Nizam Yani men nazan bu konu Türkiye ditiye. çap nevne. Yani Me bu konu Türkiye- ditiye, yani rast. Türkiye Belki çap tipen nevne. Alevi Ee, li derve Rojava. muhakkak anîne elwan dera yani yek yek ev mesela divan ev Hmm. peyda ki bu xandı bu le belki nivisa daktilo مزگینی خوش ولله یعنی یعنی گلک سترانجی شل بس گرتن زیاد تشتکی نبیجن اما حلب تشتکی بلا سürpriz بیت بلا خلق نه سürpriz بلا ببینن چیه ایدی خاندمان گوری بر یارا خوبه از گلکی که خوش بم مازوانیات yani meyvaniye ki hoş telbiyede tişteyim pır hoş merev par vekir hediye diyem e, hatın daviya bername tişteki davi توش گوداروانی مره بیجی والا تشتک داوی از وی بیجم یعنی باری مگرانه باری مگرانه یعنی یک لیم نتلینه یک دلی وانج بو کردی دشوت از وی بیجم یعنی اف تشتی مسئله گشتی مسئله سیاسی عالی یک مسئله الی البته هم به هوا گریدایه یعنی هم بیجن حتی ستاتوی کردی چینه و حتی کردی جدبستان سرطایی حتی داوی یعنی کردی نه به زمان پروردهیه mesela elbet beyne belli ama yani e, evji şu mesela siyasiye yani sedise siyasiye e, la aliye ke kuşuna ve te da yen dedin hani e, dve be danji el aliye dici yek bir yek serme her yeki yani bari me her yeki edvem tıştına bikin bavay gibi mesele yani zaman bıda haskirin çünkü dve yani دوان سالان ده به تایبت دیان بیجن پنج سال بری اوکاس اسیمیلاسیون به تاثیر نبو دیگه القدغه دیگه ویلا گیشت هستو ایرو ام اف تکنولوژی اف چی پر پر بلز یعنی اسیمیلاسیون پر بهتر زود به یعنی ام سابجن جبر که تلویزیون تکنولوژی راوی منت پیچی یعنی باری مگرانه لیمه دستی خوش بدن افدو